dez pra ah. meio-dia, já ah. já vai bater o ah. sinal. Vai bater o sinal, vai bater o sinal. Corre pra trás da escola que tu vai. Mama o meu pau, o meu, pama o meu, pama mam, vai mam, vai mam, vai mam, vai mam, vai mamar meu pau. Vai mam, vai mam, vai mam, vai mam, vai mam, vai mamar meu pau. Vai mam, vai mam, vai mam, vai mam, vai mam, vai mamar meu pau. Essa é a nova do MM, já já vai bater o sinal. Essa é a nova do MM, já já vai bater o sinal. Essa é a nova do MM, já já vai bater o sinal. Corre pra trás da escola que tu vai. Vai mamar, mamar, mamar, mamar, vai, mamar meu pau. Vai mamar, mamar, mamar, mamar, vai, mamar meu pau. Vai mamar, mamar, mamar, mamar, mamar, mamar meu pau. Corre pra trás da escola que tu vai. já ah. já vai bater o ah. sinal, vai bater o ah. sinal, vai bater o sinal. Corre pra trás da escola que tu vai. Mama o meu pau, vai, vai mamar meu pau, vai, vai mamar meu pau, vai, vai mamar meu pau. Essa é a nova do MM, já já vai bater o sinal, vai bater o sinal, vai bater o sinal. Corre pra trás da escola que tu vai.